بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه بعد دهمین اثر فرهنگی خیش را با نام یاد اسیران تقدیم می دارد در دست دشمنان اسیرم من اسیرم من با کوه درد و غم غریبم من غریبم من इन्नन गुबाद बरनामे बुजदिला पाकी बिया तो ऐ तूफान दीन मन इन्नन गुबाद बरनामे बुजदिला पाकी बिया तो ऐ तूफान दीन मन پوره ای در دل فتاده شعله آیش در من چون اقاب یا بلک شاهی مرزهای دید من با کفن یا بی کفن اونها فشاند تیغ من با کفن یا بی کفن اونها فشاند تیغ من گر من میسد از من خون من من تاریخ من من میتبد در نبز من امواج ایام کهن حسام حسام علم دارگی حسام پیام ره راسدی اسام اسام اس میں دین اسام پیام رہے راشدین اسام پیام رہے راشدین نمودی تو دشمن رحا زبون ز عظمت حراسید یهود پرید بلند کس بھى اسام میں بے دل ہائے ام مد ميں اسا ميں بے دل جهان هر اسیر قطر قطر بروز خون دیدگان هر اسیر قدر قدر بروز خون مسلمین باید شما بشکنید توق زبون بشکنید توق زبون روز و شب اندر عذاب و زرده هایم بی قرار روز و شب اندر عذاب و زرده هایم بی قرار ناله هایم عشق هایم قوتور در خونه ها در خونه ها دیدگان هر اسیر قطر قطر برز خون دیدگان هر اسیر قطر قطر روز خون مسلمین باید شما بشکنید توقع زبان بشکنید توق زبون ملحدن بر من چرا ها دارند روا ملحدن بر من چرا ها دارند روا ای ابر مردان غیرت جانها دارید فدا ها دارید فدا پاداو بیت یارا سرینا بندو کتارا اللہ لوچی ترارا آخر نفسانی موتن روان بای پا جهادا شهیدانی سلاما حرکت کن پراستی رواق جنت شوقین عشق کپن گورا کن سیلابی بی پا دشمن فاروق خالدینام مشمی چمانی روکن ظلمانتا کدینتا گنده گچم کننده میدان همتا کن ایشان شبون تسین دی امت احمد بپا خیزید و از بحر خدا بشکنی زنجیرهای کفر و ظلمت را شما بینویسم من زبم های شب و روز خودم می نویسم از قانون آله از زجه ها می نویسم من غم های شب و روز می نویسم از غم و از زجه می نویسم من زغم های شب و روز خودم می نویسم از فغان و ناله و از زجه ها می نویسم از فقان و ناله و از زده ها